Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah Ala ياسين حبيب الله زمان اخر زمان اخر akeh iman podo keplintir podo keplintir mergone keterjang banjir menungsone ra gelem merkone keterjang banjir menungso nera kelemikir banjire kebudayaan barat, ingkang rupo rupo maksiat rupo maksiat menungso nera tobat banjur Allah nurunake laknat menungsone ra gelem tobat banjur Allah nurunake laknat Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Akeh bencana ing kono kene Gunung jebluk gempa bumi ne gempa bumi ne Pengangguran banget ake krisis moneter ono rampunge Pengangguran banget ake krisis moneter ono rampunge korupsi merajalela terjadi di mana-mana di mana-mana kenakalan poro remaja lanang wadon mendem narkoba narkoba kenakalan poro remaja lanang waton mendem narkoba Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah Salatullah salamullah ala ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سين اويس دومارينو sing turung ati-ati yo ngati-ati yo Ayo podo enggal topato ben uripmu bisa mulya Ayo podo enggal topato ben uripmu bisa mulya اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاه دائمة بدوام ملك الله Do iki zamane wis tuwa Tuntunan agama dadi anggap kuno no ajarane wali songo sing ra kersa aja nyacat aja ngino ajarane wali songo werna Zikir tahlil kirim dungo lakonono Moco Quran lan sholawat kulinono Ziarah kubur ojo nganti dilalekno no ana carane dakwah lawan budaya umpamane kaya sunan kali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 banget banget Seneng seneng no alam dunyo Malaikat juru pati Pirak diri marang siro Oleh yang liri are pencabut nyawa siro oleh njabut angen teni dawuhe kang moho mulya ojo enak-enak uru eling marang patine ne Yen pun Gusti Allah menungso kare ketune umur manungso bentino suto ayo para kanca padha ndang topato urip ning dunya pira suene diumpama nomung mampir ngumbe صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل قد وحدا Urip pisan orang mung jajal jajalan amal irosinan senan tahun Israel nyabut nyawane tekane Israel tanpa kulonun tanpa nembung rusam peyan kulosun sajam setahun najan sirad remi mil suki panun nuli sirodi utem plesir plesir numpang sing namani rupa rupa Allah dawungi bandangmu isti apas ora suwe yo mung sapedo tenafas yen wis kang maha walas garing lekar nganggo topeng kapuk kapas Salli wa sallim da iman ala ahmadah Salli wa sallim da أصحابي من قد وحدا يا إلهنا اغفر لنا ذنوبنا سلمنا في دنيانا وأخرانا وسلمنا في دنيانا وأخرانا Ono dunya aja padha mondar mandir ojo namung nuruti karepe pikir opo sira ora podo kuatir opo sira ora podo kuatir bakal ngadepi malaikat mungkar nakir ya ilahana ighfir lana dzunubana ya ilahana ighfir lana dzunubana Wa sallimna في دنيانا وأخرانا وسلمنا في دنيانا وأخرانا ana dunya aja padha enak-enak aja padha enak-enak ora suwe bakal dipikul punda mlebu kubur ulese banjur dibuka tinggal mungkur banjur di ita ita ya ilahana ighfir lana dzunubana ya ilahana ighfir lana dzunubana لنا في دنيانا وأخرانا وسلمنا في دنيانا وأخرانا أنا دنيا iku namung sawetara ing alam poko elingono lamun mati sangmu opo bondon dunyo ora bakal digowo لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صديق sira manungsa temenono anggonmu ngaji mumpung durung ketekanan malaikat juru patih Ojo banget banget Gonmu bunga ono ing dunyo Malaikat curupati Lira liri marang siroh njabut nyawa nira alen jabut angen teni dawuhe kang maha suci sang wise tidak Panjur tandang karo kondo aku iki mung termo siro ora kena semoyo rasane wong ning neraka klabang kures kala cengking klabang geni ula geni rante geni godo geni cawisane wong turhaka jonggem mampang dawuh pangeran jonggem mampang tinggal sembahyang salat gede banget kencarane wong nipata netepi jalan panggonane eling eling sira manungso sadurung mati padha tobat mati ojo krono orang bakal ditompo Allahumma sal وسلم ibadahku la istiqamah ya allah ku la nyun pecah ku husnul khatimah اللهم صل أحسن Pecah kula husnul khatimah Allahumma salli wa sallim ala Song. tansah elingo maring Gusti Allah kang maha kuwasa ati iki kudu ikhlas lan narimo akeh sinting jatah kang ditompong urip ning dunya aja padha ngersulung seneng ndonga nindakno dawuh agama rino lan wengi Allah sampun maring Sekabeh nikmat uis dicukupi Mula aja lali syukur mering ilahi Bakal nikmat langgau menungso menungso di titah pada rizki bedo amri hasilkan di sejoku dundu ugi itiar kanti ikhlas lan lilo فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة صل وسلم دائما على احمد صل وسلم دائما على احمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا Iman, iman teman wong sugih ra sembahyang Eman, eman teman Wong sugih ra sembahyang Nabi Sulaiman luwe sukihio sembahyang Nabi Sulaiman luwe sukihio sembahyang Eman eman teman wong larat ora salat Eman eman teman wong melarat ora salat nabi ayub luwe melarat tetep salat nabi ayub luwe melarat tetep salat eman eman teman wong ganteng rasembahyang eman eman teman wong ganteng rasembahyang nabi yusuf lewe ganteng yo sembahyang Nabi Yusuf luwe ganteng yo sembahyang Salli wa sallim daiman ala ahmadah Salli wa sallim daiman ala ahmadah والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا إيمان إيمان تمان Wong ayu rasembah Eman, eman teman Wong ayu sembahyang Siti Fatimah loe Ayu yo sembahyang Siti Fatimah loe Ayu yo sembahyang Eman, eman teman Wong kakah rasembahyang Eman, eman teman Wong kakah rasembahyang Nabi Ibrahim loe Kakah yo sembahyang Nabi Ibrahim loe Nabi Ibrahim lawe kakah yo sembahyang Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salam Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Repote dati pedagang Salate digawe gampang opo maneh dagangane laris durung salat ngakune uwis repote dadi wong tani salate digawe lali Opo maneh wayahe tandur salate diundur-undur repote wong garap sawah salate sak wayah wayah opo maneh wayahe panen salate ora tau kopen repote wong dadi supir salate mung mondar mandir opo maneh ngoyak penumpang salate digawe gampang repote dadi pejabat salate terkadang telat opo maneh rapat solate diloncat loncat Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ojo siro banget banget Gonmu lirik marang siro malaikat jurupati lirak lirik marang siro goneng iti mongso kudu budal rakena semoyo yen wis teko iti mongso kudu budal semoyo larane sekarat pati sewu loro siji mergo uripe padha lali marang tuntunan agami mergo uri padha lali marang tuntunan agami ninggal sholat ninggal ngaji mung maksiat sing dilakoni sing dilakoni mulo urip sing ati-ati tembe ben ora rugi mulo urip sing ati-ati tembe ben ora rugi Sapa wong kelem iman taat ring dawuh pangeran dawuh pangeran urip tekun sembahyang ora lali Quran urip tekun sembahyang ora ora lalinderes Quran Rino wengi seneng wiridan amal sunnah dadi pakulinan dadi pakulinan lamun mati sekarat e gampang gampang ora krasa babar pisan lamun mati sekarate gampang ora krasa babar pisan Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلي وسلم دائما والآلي والأصحاب من قد وحدا والآلي والأصحاب من قد وحدا ناليك manungsa wis tumekan pa bakal padha ngamal ora ana ganti kenjaba telung perkara kang wikati sampo pengin slamet sepisan rupa amal jariah ngeto angke bondo krono sabi Jembaran berkah Ilmu kang manfaat Iku kapin Kanti ta'lim Insya Allah selamat dunia akhirat Dua anak soleh iku kampung kasan Bagus pakertine lan bir وسلم دائما على أحمد صلي وسلم صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والأحمد sejati ne mati besok ning akhirat ake sing jaluk bali pengin arab ni ibadah bekti marang gusti sakwise ngalami kebentu sing gekirisi Kanjeng Nabi dawuh ne mati se mati ketune kepati-pati Sing amale ape Ketune mung sedidik sing amale olong Ketune tumindak murka Nabi Ilyas wae arep mati mrebes mili mergo mung ana dunya kesempatane ngabekti nalikane mati sekabeh dilereni sauwi sekuwi padha ngunduh wohing pakerti mumpung isih urip padha ngati-ati ayo diakei nggone bekti marang Pocong anti keton ing tembe buri wa salim da ala ahmada Salli wa salim da ala ahmada والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Eling eling siro manungso Jaler estri enom tua enom tua Saben podo elingo kapan-kapan nampa timbalan Saben podo elingo kapan-kapan nampa timbalan Timbalan e Kang Maha Suci Gelem ra gelem pakale mati pakale mati Diselani penganggon putih yen wis budal ora bisa muli Diselani penganggon putih yen wis budal ora bisa muli tumpakane kereta Jawa rudha papat rupa manungsa rupa manungsa cucukane umah dawa tanpa bantal tanpo klasa cucukane umah dawa tanpa bantal tanpa kloso umae ora ana turu dewek ora ana kancane ora ditutupi anjang-anjang ti uru kiti sawur kembang ditutupi anjang-anjang ti uru kiti siram kembang tonggo-tonggo podo nyawang tangi seko koyo wong nembang koyo wong nembang yen ngaji arang-arang bertondo imane kurang yen ngaji arang-arang bertondo imane kurang luwih lara luwih susah rasane wong ana neraka ana neraka dicawisi gondo geni klabang geni ula geni dicawisi gondo geni klabang geni ula geni. Ulone sak kluku kluku nyawisi wong kang orang guku kang orang guku sing wani marin pangeran gekampang dawuh pangeran sing wani maring pangeran gegampang dawuh pengeran luweh mulya luweh mukti rasane wong ana suwarga ana suwarga dicawisi widodari pitung puluh punjul siji dicawisi widodari pitung puluh punjul siji Ya Allah kita nyuwun gesang ingkang istiqomah istiqomah Ya Allah kita nyuwun benjang pecah husnul khotimah Ya Allah kita nyuwun benjang pecah husnul khotimah الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله Para sedulur mengerteni no yen ing alam kubur bakal ana ana pitakon enem perkara kudu bisa anjawab sira Kaping sepisan pitakonane Gusti Pangeranmu iku sapa? nulin jawab kelawan cetha yen Gusti Allah pangeran kula Kang kaping pindho pitakonane sapa iku Kanjeng Nabi Nira enggal jawab kelawan cetha yen nabi Muhammad nabi kula Kaping telune pitakonane Yo apa iku agama nira jawabane ora ono liyo yaiku Islam agama kula kang kaping papat pitakonane kiblat ira yaiku apa Ka'batullah iku kiblat kula kaya mengkono jawab siro. sira Kaping limane pitakonane yo opo iku panutaniro Kitab Al-Qur'an jawab posiro yo iku kitab panutan kula Kang enam enem pitakonane Yosopo iku iku seduluriro kaum muslimin uga muslimat Yo iku kabeh sedulur kula الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله لا حول boten wonten toyo lan boten kiat kejawi angsal pitulunge Allah kejawi angsal pitu sarang sami taubat dateng pangeran monggo sarang sami taubat dateng pangeran mumpung turun podom lebih ora putu ora mantu ora simbah ora putu ora mantu kabeh ngamal Allah bagus wis neng pukul kabeh ngamal Allah bagus wis neng buku Allahumma salli wa sallim ala sayyid ada ما في ilmi Allahi salatan.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 Kaping enem marang masjid ati kasengsem Kaping pitu eling duso eling molo Nuli nangis kaya dene wong disiksa mulo dulur ayo eling lan waspada ojo ngasi urip sepisan disio-sio Mula dulur ayo ndang padha tumandang mumpung durung amal kita padha ditimbang